Indi bulam näme? Bir gysgaça bir zada yşarat edip geçeliň, ondan soň başga aljak zatlarymyzy alarys. Olam amal meselesine gaýdyp gelýäs. Murjiäň Murjiä iman ygtykat we kowul we amal diýdi-gä. Ynanmaly zat bar, dille diýmeli zady bar we näme? Beden agzalary üstünden edilmeli zatlar bar. Şuňa amal diýildi, dogry däl? Murjiä bir tüýsek garady şu amala, Hawaryç, Tekfir bir tüýsek garady, Ähli sünne wel jemaadam bir tüýsek garady. Dogry dälmi? Şu amal meselesine doly düşünibilmedik hawaryçlar bilen Ähli Sünne Wal Jemaat Selef Salyhyň gybarrakdyr öýtýärler. Ýok. Murjyä näme etdi? Aslan imany amaldan çykardy. Kemal diýip, dogry däl. Bir adam kelimesini çöwürdimi we doly manysyna düşündi, ygtykad etdi, Allany birledi, şirkem etmedi we ölünçä-de ondan soň hiç amal etmedi. Şu kim? Allah rahmetine tutsa göni jenneti, adylyna tutsa-da eden günälerine görä ýakýa, soň ýene jenneti. Hawaryç näme diýdi amal? Hawaryç amaly düşündirende, tekfirler amaly düşündirende näme diýdiler? Umumy Allaň parz, wäjip diýen zatlaryny etmekden we haram diýilýän zatlarynam gaýtmakdan düzülýär diýdi. Şoň üçin hem bir adam wäjip diýilýän zat taşlasa käfir diýdiler. We bir adam haram diýlen zat etdimi, göni käfir diýdiler. Sebäbi seň olarda iman näme, hawaryç, murjyelerde näme, iman bölünmekligi kabul edenok. Biri gitdimi, bary gitýär. Düşündiňmi? Olarda amal hem şoň maly. Amalyň hem bir zady gitdimi, bary gitýär, ýok hasaplanylýar. Zyna näme, zynadan gaýtmaklyk iman-da olardan. Dogry däl. Birini gaýtmady, zyna etdi dämi? käfir diýerler. Emma Ähli Sünne wal Jamaa näme diýdi? Iman, iman. Diňe parz wäjib edip, haram diýilen zatdan gaýtmaklyk däl. Iman amal diýleni näme? Parz bolsun, wäjib bolsun, sünnet bolsun, şu hemmesini etmek. Haram bolsun, mekruh bolsun, şuň hemmesinden gaýtmak iman. Düşündiňmi? Ýani dini amal, parz bolsun, mustahap bolsun, sünnet bolsun, Haramdan, mekruhdan gaýtmak bolsun. Şu dine degişlilämi şu amal? Wäjipligine, parzyna seretmeseden biz näme diýýäs? Minel iman diýýäs. Amalyň hemmesi imandan, düşündiňmi? We amalyň hemmesi imandan diýemizsoňam, indi şu amaly ikä bölýäs. Käbir amal, hä, seň asyl imanyň bolmaklygy üçin gerek, düşündiňmi? A käbir amal näme? Şu amalyň doldurgyjy. Düşündiňmi? Şu amalyň doldurgyjy. Eýýäm amalyň içinde bizde asyl bar eken, asyl däl bar eken. Şoň üçin asyl diýilýän amal gitse käfir diýýäs, emma asyl däl amal gitse käfir diýemizok. Indi bir adam kelimesini çöwürdi, La ilahe illallah Muhammadar Rasulallah diýdi, ygtykad etmeli zatlar ygtykad etdi, dille diýmeli zatlar dille diýdi. Amalla etmeýän zatlaram amalla edip ýör, namaz okaýar, Allaha sežde etýär, ybadat etýär, agyz bekläne. Hawaryçlarda kim? Käfir. Ähli sünne wal jemagatda kim? Käfir däl. Düşündiňmi? Sebäp diýseň, agyz beklemek näme? Asyl amaldan däl. Düşündiňmi? Ýani asyl amaldan, imandan-da, ýöne seň imanyň Bitewülik üçin, imanyň emele gelmekligi üçin sebäp bolýan amallar üçin. Emma namaz taşlady. Namaz taşlady dämi doly, käfir bolýar. Näme üçin? Şu amaly taşlana Resulallah käfir diýdi. Emma oraza amalyny taşlana Resulallah käfir diýmedi. Şonuň üçin biz amaly näme hawaryçlaňkiden has giň açyklaýarys. Dinde bir amalmy, hemmesi am nämeden, imandan. Sünnet amal bolsun, wäjib amal bolsun. Haramdan gaýtmak bolsun, mekruhdan gaýtmak bolsun. Ýöne käbir haramy etdimi, imanyň gidenak. A käbir haram diýlen zady etdimi, imanyň gitýär. Mysal üçin, bir musulmany öldürmeklik harammy, haram däl? Haram. Biri baryp mur musulmany öldürdi. Käfir diýäsmi? Käfir diýenak ählüsünnä wal jemaat. Hawaryç näme? Käfir diýýär. Düşündiňmi? Alla sögmeklik harammy, haram däl? Haram. Biri Alla sögdi. Näme diýýäs? Käfir diýýäs. Eýýäm käbir haram etmeklik seni dinden çykarýar, käbir haram amaly etmeklik seni dinden çykaramak üçin. Käbir wäjibi taşlamaklyk seni dinden çykarýar, käbir wäjibi taşlamaklyk seni dinden çykaranak. Oraza wäjibini, oraza parzyny taşlan, hawaryjyň ýanynda kim? Käfir. Ähli sünne wal jemadyň ýanynda kim? Käfir däl. Namazy taşlan kim? Ähli sünne wal jemadyň ýanynda käfir. Düşündiňmi? Şoň üçin amalyň näme düşünmeli zadymyz. Düşündikdä?